die Heere Jezus Christus gegloe het. Daarom het ons vir Judas en Silas gestuur, zodat hulle vir julle diezelfde dingen kan vertellen wat ons geskryf het. Want die Heilige Gees in ons het besluit om het niet vir julle moeiliker te maken, nie, maar dit is belangrijk dat julle net hier die dinge moet doen, julle moet nie afgod offervlees en bloed eet nie, julle moet nie iets eet wat verwerg is nie, en julle moet nie onseerlik lewe nie. As julle nie hier die dinge doen nie, dan zal julle recht doen. Groeten. Nadat die mensen in Jerusalem vir Jedas, Silas, Barnabas en Paulus laat gaan het, het hulle na die stad Antiochie in die provincie Syrië gegaan. Daar het hulle al die geloviges geroep om bij mekaar te komen en hulle het die brief vir hulle gegee. Toe die geloviges die brief gelees het, was hulle baie blij oor die boodskap, dit het vir hulle bemoedigd. Judas en Silas was self ook profete en hulle het lang met die gelowiges gepraat om hulle te bemoedig en om hulle geloof sterker te maken. Nadat Judas en Silas het tyd lang daar geblei het, het die gelowiges hulle laat gaan, en hulle het groete gestuur vir die mense in Jerusalem wat vir Judas en Silas na Antiochia gestuur het. Maar Paulus en Barnabas het de tijd lang in Antiochia gebleven. Daar het hulle saam met baie ander gelowiges vir die mense geleer en hulle het die goeie boodskap van die Heere gebring. Na een tijd het Paulus vir Barnabas gesê, kom ons gaan terug om te kijken hoe dit met die gelowiges gaan in elke stad waar ons die boodskap van die Heere gebring het. Barnabas wil toe vir Johannes ook saam neem. Johannes' ander naam was Marcus, maar Paulus het niet gedenkt dat het recht is om Johannes saam met hulle te neem nie, want hij het weggegaan van hulle toe hulle in die provincie Pamphylia was en hij het niet verder saam met hulle gegaan om die werk te doen nie. Paulus en Barnabas het toe begin strij en hulle het toe weggegaan van mekaar. Barnabas het vir Marcus saamgeneem en hulle het met de skip na die eiland Cyprus gesuil. Maar Paulus het vir Silas gekies om saam met hom te gaan. Nadat die geloviges tot die Heere gebid het om voor Paulus en Silas genadig te wees, het Paulus en Silas weggegaan. Hulle het dier die provincie Syrië en Silicea gegaan en hulle het die gemeentes bemoedigd.